Hier is die grond wat die Israëlieten in die land Kanaan gekry het. Die priester Eleazar en Joshua sien van Nen en die familiehoofde van die stammen van die Israëlieten het die grond vir hulle gegee. Hulle het lookies getrek om vir elkeen van die negen en halve stammen sy grond te gee. Die Heere het vir Mooses gesê hulle moet dit doen. Mooses het vir die ander twee en halve stammen grond gegee oos van die Jordaan rivier, maar hy het nie vir die leviete grond gegee saam met die ander stammen nie. Daar was dertien stammen, van die nageslag van Josef was twee stammen, Manasse en Ephraim, maar net twaalf stammen het grond gekry, van hulle het nie vir die leviete een deel van die land gegee nie. Die leviete het net stede gekry waar hulle kon woon en hulle het ook weiveld vir hulle dieren gekry. Die Israëlieten het gedoen wat die Heere vir Mooses gesê het, hulle het die land verdeel. Toe die mensen van Heda bij Joshua en Gilgal kom, het Kalek, sien van je vinde, ek kennis het, vir Wilshia gesê, jy weet wat die Heere in Kades Barnea oor my en jou gesê het. Die Heere het dit vir Mooses, die man van God, gesê. Ik was 40 jaar oud toen Mooses, die dienaar van die Heere, vir my van Kades Barnea gesteer het om te kijken hoe die land is. Ik was eerlijk vir hom kom sê wat ik gezien het. Die mannen wat saam met mij gegaan het, het dinge gesê wat die mensen bang gemaakt het, maar ik zelf het ongehou om mijn God die Heere te dien. Mooses het daar die dag vir my beloof en hy het gesê die Heere is die getuie. Mooses het gesê, die land wat jy gezien het, zal altijd jou land in je nageslagse land wees omdat jy ongehou het om die Heere te dien. Daarom, die Heere het my laat aanhou lewe hierdie 45 jaar nadat die Heere dit vir Mooses gesê het toe die Israelite dier die woestijn geloop het. Ek is nou 85 jaar oud, maar ik is nou nog zo so sterk soos die dag toe Mooses my gestuur het. Ek het nou nog die kracht wat ik toegehaad het, ek kan nog oorlog maken en ik gaan en kom soos ek wil. En nou moet jy vir my jullie bergland gee wat die Heere daar die dag beloof het. Jy het daar die dag gehoor dat daar eenak mense woon en dat daar groot stede is wat sterk mire het. Misschien zal die Heere me helpen zodat ik hulle kan oorwin, die Heere het dit beloven. Joshua het vir Kaleb sien van Jefunne gezien en hij het vir Kaleb die stad Hebron gegee. Dit is hoekom Hebron nou nog behoort aan Kaleb sien van Jefunne, dit is sy stad omdat hij aangehou het om die Heere, die God van Israël, te dien. Die naam van die stad Hebron was voor een Kiriat Arba, Arba was een groot eenakman. Daar was toen nie weer oorlog in die land nie, die land het gerust.